cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stela un Ančela. Kā šodien turpināsim lasīt tiesnešu grāmatu un jau esam tikuši līdz piektajai nodaļai. Šodien lasīsim piekto nodaļu, jo pagājušo reizi – mēs lasījām, kā Debora un Baraks vada šo cīņu pret kanāna ķēniņu un viņa karavadoni Siseru, un arī redzējām, cik vienkārši un neslaveni varanais karotājs beidza savu dzīvi no sievietes Jāēlas rokas, jo pravieta Debora, viņa arī soģa Izrēlā, jau brīdināja karavadoni, ka pats uzvaras eh, gods tomēr pienāksies sievietei, kaut arī tā cīņa notika un Izrēliešu karaspēks uzvarēja un kanānieši tika ļoti bargi sakauti. Tajā laikā, kā arī iepriekšējo reizi teicu, būtiska nozīme bija lai atzītu tautu par sakautu, ja tika nogalināts galvenais karavadons vai ķēniņš šajā gadījumā, galvenais kanāniešu spēku komandieris Sisera, kurš tika uzskatīts par varanu karotāju, dažādās tradīcijās pat ir minēts, ka viņš ir bijis liels un varants, un ka ja viņš ir kliedzis, tad tur par uh, visām pakalnēm tas ir skanējis, bet nu lielais karotājs Viņam nepalīdzēja viņa 900 kara rati no dzels. Kungs vadīja sievietes roku, un viņš nomira pat nekaujas laukā, bet piena padzēries un aizmidzis un dabūja telts mietiņu deniņos. Tā kā lasījām arī par šo viņa gali. Un kā 4. nodaļas noslēgumā ir minēts, ka Izrēla bērnu roka kļuva jo dienas, jo smagāka par jabīnu, kanāna ķēniņu, līdz kamēr viņi to pilnīgi iznīcināja. Tātad, ja karaspēks ir sakauts, karavadons smiris, ķēniņš vairs nav spējīgs organizēt pretošanos, jo acīm redzot, viņš ir nebija labs karavadons, un tās tā nebija viņa funkcija šajā viņa valstī, un tā tad pilnīga sakāve. Un piektā nodaļa it kā pārtrauc to atkrišanas un atgriešanās rindu un soļu uzskaitījumu. Tā ir Deporas uzvaras dziesma. Tātad slavas dziesmu varam pat teikt Debors un Baraka, jo viņi abi slavē Dievu par šo uzvaru. Tātad vispirms viņi atdod godu Dievam, ka viņš viņiem ir devis šo uzvaru. Tā ir būtībā slavēšanas dziesma, pateicoties Dievam par glābšanu. Un līdzīgas dziesmas mēs redzam arī – citās eh, svēto rakstu vietās. Jā, mēs varbūt eh, mazliet izlasīsim. Jā, jā. Pirmu. Te, jo, nu, eh, šādi to dienu dziedāja Debora un Baraks, abi no Amadēls. Tā kā šeit, kā ir, ka viņi plīv Izraela matu cirtas tautas sevi ziedos, slavējiet kungu, ķēniņi, klausieties augsts mani dzirdiet, es kungam, es dziedāšu viņam, spēlēšu kungam, Izraela dievam. Kungs, kad tu no sēras izgāja, no ēdoma laukiem iznāca, tad drebēja zeme un rasoja debes, no mākoņiem lāsoja ūdens. Kalni izkusa kunga priekšā, si Sinajieša kunga, Izraēla dieva priekšā. Paldies! Kā un ir tad... jau pazīstamas eh, tādas ieskaņas, ir minēts Sinaja kalns, tas mums kaut ko arī ļauj atcerēties. Jā, un tad tu gribēji lasīt. Jā, jo ir eh, vēl šādas, šādi līdzīgi dziedājumi, Piemēram, izceļošanas grāmatā 15. nodaļā arī ir šāds slavas dziedājums dievam, un tur kungu slavē Mūzus ir Mūzus dziesma. Toreiz Mūzus un Izraela bērni dziedāja tam kungam šādu dziesmu. Es dziedāšu tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis – Zirgus un viņu jātniekus viņš iegāzis jūrā. Mans spēks un mana dziesma ir tas kungs. Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans stiprais dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva dievs, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir varans karavīrs, kungs ir viņa vārds – Faraona ratus un karaspēku viņš iegāzis jūrā, tā izlasītie virsnieki nogrimuši niedru jūrā. Šeit Mozus dzied par šo dieva vadību pārējot Izrēlim sausām kājām sarkano jūru, kad Ēģiptiešu karaspēks viņiem dzinās pakaļ, bet ūdens sakļāvās aiz izrēliešiem un viņus pārklāja. Un šeit Mozus par to slavē dziesmu ar slavas dziesmu slavē kungu. Arī mēs varam lasīt atklāsmes grāmatā, ja, Dieva slavinājumu. Un viņi dzied Dieva kalpa mūzus dziesmu un jēra dziesmu. Lieli un abrīnojami ir tavi darbi, kungs Dievs visvaldītāji. Taisni un patiesi ir tavi ceļi. Tu, kas esi ķēniņš par tautām. Kas gan, lai nebītos kungs, un lai neslavētu tavu vārdu, jo vienīgi tu esi svēts visas tautas nāks tavā priekšā un pielūgs tevi, jo tavi taisnīgi spriedumi ir atklājušies. Tas ir uh, at, atklāsmes grāmata 15. nodaļa. Tā Arī... kā pat sakrīt, ir 15. nodaļa izceļošanas. Slavēšanas. Jā. Slavēšanas, un ir slavēšana atklāsmes grāmatā jau laiku beigās. Un arī eh, atklāsmes grāmatā 19. nodaļā. Pēc eh, tam es dzirdēju itin kā lielu ļaužu pūli. Skaļā balsī saucam debesīs. Aleluja! Mūsu Dievam pieder glābšana, slava un spēks. Viņa spriedumi ir patiesi un taisnīgi. Viņš ir tiesājis lielo mauku kas sagānīja zemi ar savu netiklību, viņš ir atriebis savu kalpu asinis, un tie sauca vēlreiz – Aleluja! Dūmi no tās kāpi augšu mūžu mūžos, un 24 vecēji un 4 dzīv, dzīvās būtnes – nokrita pie zemes un pielaudza Dievu, kas sēdēja tronī. Āmen, aleluja! Un balss atskanēja no troņa. Slavējiet mūsu Dievu, visi viņa kalpi un visi, kas bīstas viņu, mazi un lieli. Tad es, redze, es dzirdēju, kā liela ļauža pūļa balsi, kā dziļu ūdeni balsi un kā grandošu pērkoni. Aleluja! Kungs, mūsu Dievs, visu valdītājs, ir tapis ķēniņš. Paldies! Kā šeit pat red, varam izsekot šīm slavas dziesmām, sākot no mūzus dziesmas, kur dzied šī viena tauta un tās vadoņi, līdz pat atklāsmes grāmatā – dzirdamajai, mēs gara ausīm to varam saklausīt šai slavas dziesmai, kur jau iekļaujas visi, kas ir atzinuši Jēzu un viņa uzvaru par un nāvi. Ja mēs tuvāk eh, lasītu atklāsmes grāmatu, mēs arī to saprastu un daudz arī, pilnīgāk. Un, jā, vēl varētu papildināt, ka nevar neizlasīt arī no Lūkas evaņģēlija Marijas slavas dziesmu. Jā, jā. magnifikā. Uh, un Marija sacīja, mana dvēsele augstu teica kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpunes zemību, re redzi, no šī laika visas paudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Paldies! Šeit mēs redzam Mariju, tas sievieti, kur atklāsums grāmatā, par kuru mēs varam lasīt saulē, tā ir tā sieviete ar 12 zvaigznēm ap viņas galvu pēc viena, vienas interpretācijas, kas nav arī pretrunā citām, Tā ir Marija, kura dzemdē šo pasaules pestītāju, mūsu kungu Jēzu, bet arī vecajā derībā, kad skan šī mūzes slavas dziesma, lasot tālāk šo 15. nodaļu, mēs arī redzam sievieti, pravieti, kas pievienojas mūzum viņa dziedājumā un slavē kungu. Uh, Un no 15. nodaļas 20. panta lasām, tad pravieta Mirjama, Ārona māsa, paņēma bungas savā rokā, un visas sievas sekoja viņai ar bungām dejas solī. Un Mirjama tām teica, dziediet tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņu jātniekus viņš ir iegāzis jūrā. Un Dāvids arī slavēja mums Dāvids. pazīstams lasījums, jā, un arī vēl Zaharija, šeit Lūkas evaņģēlē atkal varam jā, izlasīt. Jā, Viņa tev Zaharija. Uh, Jāņa tēvs, ja? svētā gara piepildīts, Jā, pravietoja, lai slavēts kungs, Izraēļa dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšana, un viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu savu kalpa Dāvida nama, kā viņš kopš sendieniem dienām ir runājis ar svēto praviešu muti, glābt mūs no ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst. Parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, zvērestu, ko viņš zvērīs mūsu tēvam Abrahamam, lai mēs no ienaidniekiem izglābti bez bailēm, svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visas savu mūža dienas. Paldies! Un te jau tika minēts Dāvids, un redzējām, ka Mirjama arī slavē ar bungām, dejas solī. Un atkal ir tas ļoti senais jautājums, jo dažkārt pret slavēšanu ir tāda dažāda attieksme. Vai ir pieklājīgi slavēt dejas solī, vai ir pieklājīgi slavēt ar vienu vai otru mūzikas instrumentu. Un šī Dāvida slavēšana tur viss beidzās varbūt pat netik labi. Kaut gan otrā samuēla grāmatā, sestā nodaļā, mēs lasām, ka Dāvids dejo ap derības šķirstu, sestā nodaļa, 14. pants, un tālāk, a, un pat iepriekš jau varam, no 5. panta, bet Dāvids un viss Izraēla nams līksmojās un dejoja tā kunga priekšā – Viņi spēlēja ar ciedrakoku, cītrām, arfām, rokas bungām, ar zvārkuļiem un zvaniem. Kad tie nonāca pie nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret dieva šķirstu, lai to cieši saturētu, jo vērši paklupa. Un tālāk ir uh, apraksts par to, ka nu, Uza nedrīkstēja pieskarties šim šķirstam, tātad tur ir arī tāds bēdīgs starpgadījums, bet Dāvids, kā redzam, ar visu savu tautu, un tur nav nošķirts vīrieši vai sievietes, acīm redzot, gan vieni, gan otri, slavē, dejo ar visdažādākajiem instrumentiem, bet bija jau arī Dāvida laikā nosodījums, nosodījums un no kā no cilvēka, kam vajadzēja būt it kā pašam tuvākajam. Un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjosts tikai ar lina efodu. Tā Dāvids un viss Izraēla nams pārveda kalnu, tā kunga šķirstu ar gavilēm un tauras skaņām. Un notika, kad tā kunga šķirstu nesa iekšā Dāvida pilsētā, tad Mihala saula meita bija izliekusies pa logu un skatījās. Kad viņa ieraudzīja ķēniņu Dāvidu lēkājam un dejas solītā kunga priekšā dejojam, viņa to nonicināja un ienīda savā sirdī. Tātad viņai likās, ka šāda pāri plūstoša līksme un dieva slavēšana ar deju visdažādākajiem mūzikas instrumentiem būtu nepieklājīga. Cīm redzot, dievs atzina to labu esam, ka cilvēks slavē dievu par viņa darbiem ar visām tām spējām un prasmēm, kas viņām ir dots. Un eh, tas ir liels prieks, ka Dievs, cilvēks tieši apzinās, ka šo uzvaru eh, sasniedzis Dievs, ja, ka viņš dod to cilvēkiem uzvaru, viņš dara brīnum darbus katra cilvēka dzīvē, un tāpēc tā slavināša un pateicība tik svarīga. Viņi ir svarīgi arī tāpēc, ka šo spēju, pat gudrību, kā atrisināt to iedvesmu. Jo nu, būtībā Sisara tika nu, teiksim, piebeigts ļoti vienkāršiem līdzekļiem. Šī iedvesma nāk no Dieva. Tāpat kā arī tā turība un materiālā bagātība, ja mēs atkal lasītu atkārtotā likuma grāmatas 8. nodaļā, ka jāceras, ka Dievs ir tas, kas dod gudrību un spēku, to visu iemantot. Un arī tādā uh, priekā, uh, dziesmā, slavināšanā tas. Uh, tā vēsts izplatās pa visu, pa visu Izraeli. Ja, kad... Izplatās par Izraeli, bez tam arī, ja tas notiek arī kādā citā laikā vai pat mūsdienās, tomēr tie, kas klausās šādu dziesmu, ka Dievs ir uzvarējis, ka viņš ir, ka viņa spēkā ir kaut kas izcīnīts un panākts, Pārējiem tomēr rodas jautājums, varbūt tomēr ir vērts šim dievam pievērsties. Un tā ir labā vēsts. Un tā ir labā vēsts, jo vai mūsdienās šādas lietas notiek vai nē, varam atcerēties to notikumu ar rožu kroņa lūkšanām Austrijā. Tas bija jau tādu laiciņu pēc otrā pasaules kara – ka tur arī bija iegājis padomju okupācijas karaspēks, un nu, ko darīja austriešu ticīgie? Viņi, nu tā kā tas šīs te ķēdes lūkšanas, viņi lūdza rožkroni, var teikt, 24 stundas dienaktī, un neatlaidīgi sauca uz Dievu, un tas vienīgais gadījums, kad tas karaspēks aizvācās bez viena šāviena un bez garām lielām runām. Tātad arī mūsdienās – šādas lietas notiek, ka Dievs uzvar ar tādiem līdzekļiem, kādi mums pat liekas mūsdienu cilvēkam, kurš paļaujas uz eh, NATO 5. pantu un vēl daudz ko citu, liekas paradoksāli, nu, lūkšana, nu tikai. Bet ja mēs skatāmies arī šos tiesnešu grāmatas notikumus, uzvara iesākumā ir pievēršanās Dievam un sauciens uz viņu, lūkšana pēc palīdzības saņemot palīdzību, ir šī pateicība. Jā, varbūt mums arī tā vajadzētu skaļāk pateikties Jā, Dievam. pateikties par to, kas ir mūsu dzīve, ka kādus viņš... brīnumus viņš darīja un dot to eh, zināt citiem. Arī, jo tas tomēr pat visai skeptiskus cilvēkus dažkārt pārliecina. Vai vismaz ļauj viņiem domāt šajā virzienā. Un interesanti ir tāda neliela nianse, ka atšķiras tulkojumos, kā īsti ir pierakstīta šī Deboras grāmata, vai ir autori pati Debora, vai arī ir rakstīts par viņu. Un Tālāk jau pēc šī ievada no 6. panta ir lasāms Šangara Anata dēla senajās dienās un ģailes dienās ceļi bija tukši. Kam bija kāda teka staigājama, tie devās apkārt pa sānu ceļiem. Un tas nozīmē, ka situācija valstī jau vairs nebija tik laba. Uz ceļiem siroja laupītāji un bija jābīstas kas pats pa sevi aptur visu valsts dzīvi, tā kļūst jau tāda apsīkusi. No 7. panta mēs lasām apsīka garīgā rosme Izrēlā. Tautai trūka vadoņu, kamēr tu, Debora, cēlies, tu māte Izrēlā. Un tulkojumā Krievu valodā un arī salīdzinot Bībeles tulkošanas rīkā – internetā, kas ir interesantiem brīvi pieejams. Tomēr tas oriģinālā vārdā iznā, oriģinālais vārds iznāk, ka apsīka garīgā rosma Izrēlai trauk, tautai trūka vadoņu, kamēr es, Debora, cēlos. Es māte Izrēlam, ka tomēr tur tekstā ir teikts tā, ka šo dziesmu dzied pati Debora, kā viņa pati to būtu arī rakstījusi, ka viņa runā par sevi un par šo kunga palīdzību, kā viņš viņai ir palīdzējis, līdz ar to visai tautai. Bet tikpat daudz ir arī, kad tulkots kā tu, Debora, kā runājot par viņu, bet šajā gadījumā tam nav tik ļoti lielas nozīmes. Nozīme ir tam, ka Baraks un Debora šo uzvaru būtībā atdot kungam. Un arī Mihas grāmatā mēs varētu lasīt nu, par tiem apstākļiem, kāda bija Izrēlē, kad bija uh, ienaidnieki aplenkuši, nu, paņēmuši verdzībā visu tautu. Uh, Tās vadoņi par kukuli iztiesā, tās priesteri par maksu māca, tās pravieši par sudrabu pareģo, turklāt vēl atsaucas uz kungu. Vai tad kungs nav mūsu vidū? Ļaunums nenāks par mums, tādēļ jūsu dēļ ciāni uzars kā lauku, Jeruzāleme kļūs par drupu kaudzi un nama kalns par mežainu augstieni. Nu, kungs sadzird uh, tautas vaimanas, un uh, redz iedvesmo arī, un redz arī šo Deboru, atbal, nu, nu, Baraku. Mikas grāmatā redz arī šo atbildīgo cilvēku bezatbildību. Arī. Viņa nepilda savus pienākumus, kurus Dievs viņiem ir uzticējis. Jā, un uh, tāpēc jau tautai nav tik viegli, bet arī tauta mēs jau dzirdējām, ka tauta atkal izvēlējās citus dievus. Ja? Jā, tur tauta un... izvēlējās citus dievus, un šis astotais pāns ir ļoti būtisks arī mūsdienās, jo tas atbild uz jautājumu, kuru noteikti uzdod ļoti daudzi par ko mums tas, kāpēc tuvajos austrumos karš vēršas plašumā, Kāpēc karš tepat netālu Ukrainā nebeidzas un nebeidzas un visa tā kara darbība mīņājas uz vietas un mēs nezinām, kādā virzienā tas ies? Astotais pāns mums pasaka, jaunus dievus izraudzīja sev tauta, bet jau tūlīņ bija arī jauns karš pilsētu vārtu priekšā. Tā kā Tiklīdz tauta izraugās jaunus dievus, arī karš ir pilsētas vārtu priekšā. Arī uh, atkārtota likuma grāmatā 32. pantā par tādu parādību mēs varam lasīt. Darīja viņu greisardīgo ar svešiem dieviem, ar preteklībām viņu kaitināja dievu kaitināja, kāva upurus dievekļiem, kas pat nav dievi, pie tādiem dieviem, ko nepazina, pie jauniem un tāliem gāja, par tiem tavi tevi pat ne, nenojauta. Klinti, kas tevi dzemdināja, pret citiem tu iemainīji, tu aizmirsi dievu, kas tevi dzemdēja sāpēs. Nu, arī bieži vien mēs domājam, ka tas ir tikai diev, e, nu, kādi dievekļi, nu, e, kā, kāds tur iedomājās. Jā, bet bieži vien e, kā cilvēks var sākt kalpot citām lietām. Mat, materiālām lietām, viņš naudai, paļau, jā, viņš varai, kam vēl maize. jā, nu, labi, pārst, laba dzīve, labklājība. Un ar to pietiekuši. Aizmirstot, ka dzem, mēs esam nākuši no Dieva. Un Dievam esam Dieva bērdi. Un tāpēc mums arī nekad tas, mēs nevaram aizmirst to, jā, kas ir mūsu tēvs. Uh, Un šobrīd tieši šī tendence varbūt ir ļoti bīstama un ļoti spēcīga. Cilvēks jau no mazām dienām tiek audzināts, tā tu iegūsi labu izglītību, tā tu pirmais dievs, tev būs ļoti labs darbs un labi ienākumi, nākošais dievs – tu dzīvosi turīgi, Jā. vēl viens dievs, tev būs tas, tas un tas, bet tiek aizmirsts, jā, arī šis bērns, kas tā tiek ievirzīts, ir ļoti apdāvināts, viņam tas viss labi padodas, ka viņš visas šīs dāvanas, kuru pienākums tad vecākiem ir attīstīt, ir saņēmis no dieva. Viņam dievs ir devis šīs dāvanas, un ja arī tās lietas sekmējas – Tāpēc, ka Dievs ir klātesošs. Pabeidzam āku skolu un tad mēs paši tu pabeidzam. Tur ir tā lieta, ka it kā paši, bet tie, kas ir studējuši un dažkārt ir tādā situācijā un manā dzīvē tas bijis nereizi vien, kad tā pabeigšana pat nerad ir atkarīga ne no tavas mācīšanās spējas. Ir tiešām liela Dieva klātbūtne un vadība arī caur uh, tādu spēju savākties, sasparoties arī citu cilvēku palīdzību, ka tā dievu vadība ļoti redzama, ka tu tomēr tu augstskolas pabeidz, pabeidz. Un arī mēs atceramies ieba grāmatu, ka viss nāk no dieva, viss tika atņemts. Un uh, un pēc tam viss tika dots atpakaļ un trīskārši. Un daudz vairāk tika dots. Jā, jā <laughs> nu, daudz Jo tas ir eh, viens, ir tāds brīdis, dažreiz liekas, nu nekas tur nebūs, ir galīga neveiksmi, nepabeigšu, vai no nu darba man izsviedīs vēl, vēl kaut kas, bet rodas šīs moments, kad vienīgā palīdzība tik tiešām ir Dievs, un viņš arī atrisina, un pat daudz labāk nekā tu pats var iedomāties. Un tad mēs varētu slavināt viņu, dziedāt slavas dziesmas, kā slavē Dievu Debora un Baraks. Jā, un tālākajā tekstā viņi, mēs visu to ļoti sīki ne, nelasīsim, uh, viņa piemin gan tos, kas gāja kopā Jā. cīņā, gan arī tos, kas palika malā. Jo bija arī tādi, kuri tā it kā noskatījās no malas. Tas tiem, bija kas kaut kas cīnās. līdzīgs kā evaņģēlijā, atceries? Arī. Jā, un kā tas arī mūsdienās bieži ir. Viena cīnās, tie pārējie skatās un gaida rezultātu. Un, un tur bija kaut pal... kādas darīšanas, un tad bija lauku darbi. Jā, kad man ir jādara tas, man jāprot. Tēvs man tur ir lauku darbi un uh, atteicās sekot Jēzum, jo man vispirms ir kaut kas jāizdara. Tāpat kā šeit ir minēts, kad nu, Izašars ir līdzgaitnieks Barakam, ka no 15. panta pie Rūbens strautiem bija svar, jo svarīgi sirds lēmumi. Kāpēc tad tu Rūben vēl kavējies aplokos? Vai lai klausītos ganu stabulu skaļas – Pie Rūbens draudiem bija jo svarīgi sirds lēmumi. Un nu, sirds lēmums Bībelē ir tas lēmums par vai pret Dievu. Jā, un, še... un nesen bija uh, tas lasījums, man liekas, svētdien mēs lasījām par cilvēku, kur, kuram uh, Jēzus Kristus piedāvāja. Jā, pa... bagātais jaunieklis. Jā. Un viņš tomēr izšķīrās Pagaidām, pagaidām pie bet šīs. Bet Dievs viņu uzlūko ar lielu mīlestību. Mīlestību, bet jā. ka viņš pagaidām vēl nu nav Nebija gatavs, gatavs sirdīs. Jā. Tāpat kā šeit, kā ekseģēti eh, to skaidro, kad gan stabuļu skaņas nozīmē, kad nu Rūbens palika pie saviem ganāmiem pulkiem, un tā kā pie saviem lauku darbiem. Savukārt Gileāts mierīgi palika viņa pus Jordānas, vēl Dans palika pie saviem kuģiem un ašķersmīt mierīgi jūras malā un dzīvotās līčos. Taču salīdzinājumā ir Zebulons, ir tauta, kas ir ar mieru ziedot savu dzīvību, un naftalis to atdod augstienas laukos. Tā tad ir vieni, kuri ir gatavi cīnīties, Dieva vadībā pat atdod dzīvību par tautas brīvību, bet otri ir, kas tā skatās un vēro, kāds tad būs īsti šis iznākums. Un arī šeit varētu atzīmēt pa Joela, ja, kura, kura bija teltī un, uh, uz, uh, un nogalināja ienaidnieku, ka viņa nebija ebrejiete. Jā, viņa nebija ebrejiete. Jā, bet tomēr viņa izdarīja to, kas bija nepieciešams, ko kungs no viņas uz ko bija aicinājis. Un arī šeit mēs varam atrast paralēlas lietas, ja, ka viņa bija nosaukta šeit svētīta. Ja? Jā, par viņu ir piesaukt šī svētība. Jā, un šo mēs uh, arī dzirdējam, jau varam uh, lasīt Lūkas evangelijā, jā. Ja? un ienācis pie viņas Lūkas evengelē pirmajā nodaļā, pie Marijas, un ienācis pie viņas eņģelis sacīja, es esi sveicināta izredzētā, kungs ir ar tevi. Jā, un 42. pants, tas arī, un skaļā balsi viņa iesaucās, tā Elizabete iesaucās pa Mariju, un skaļā balsi viņa iesaucās, tu esi svētīta starp, tu svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Paldies! bija tiesneša grāmatā atkārtojušie svētības vārdi, un ir tas pretstats no uh, eh, 5. panta. 20, no 5. nodaļas 23. panta mēs lasām šo lāsta vārdu – lādīt merus. Tā saka tā kunga eņģelis, lādēdam lādīt viņas iedzīvotājus. Tāpēc, ka tie nav nākuši palīgā tam kungam, palīgā tam kungam var no pulkos – un tūlīt ir šis 24. pantā pretstats. Svētīta, lai ir visu sievu vidū jēla, kenieša Hebera sieva visu sievu starpā, kas vienmīt teltīs, tu esi vissvētītākā. Un šeit mēs arī varētu eh, salīdzināt ar Sisera mammu, māti, jā? Jā, ir šis pretstats Debora, ir šī tautas māte, kura ved izrēliešas cīņā. Bet Ciceras māte gaida, gaida savu dēlu ar lielu laupījumu. Nu, viņa gaida, Jā, bet viņa, viņas, gaida. Uh, viņa redz, ka laiks jau iet uh, garumā un uh, ka dēls negrie, neatgriežas un viņa tad sāk uztraukties, bet viņu sāk mierināt, ja? Viņu sāk kalpons. tā liekulīgi kalpons sāk mierināt, Jā. varbūt pat neliekulīgi, jo nevar iedomāties, ka tāds varants karavadons ar dzelzu karratiem tiks nu, nogalināts. Un viņas vēl tur stāsta šai sievietei. Kādas laupījumus viņš būs, varētu atvest. Jā, divas sievas ir katram karavīram, raibas drēbes sisaram par laupījumu raibas rakstītas drēbes, draudz kā senas meistarīgi izaugstas drānas, pāris raibu austu lielu lakatu kā laupījumu ap pleciem kundzei. Tātad atkal materiālais. Jā, un tas viņu uz kādu laiku nomierina, ja? ka uh, būs kaut kāds ieguvums no tā, ka dēls karo tagad – ar ebrejiem. Taču ieguvuma vietā tas gan te nav pateikts. Viņai būs jāsaņem dēla mirstīgās atliekas. Un Debors Lavas dziesma nobeidzas ar vārdiem. Tālēkums aiziet bojā visi tev vienaidīgi. Bet tie, kas viņu mīl, Tie, lai ir kā uzlēcoša saule savā spēkā. Atkal ir šis pretstats, kuri kungu ienīst, kuri viņu mīl. Un arī Pāvila vēstule Efeziešiem sestajā nodaļā mēs varam lasīt. Miers brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlastība lai visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu ar neiznīcīgu mīlestību. Un šeit Tīsneša grāmatā mēs lasām, un zemē bija miers 40 gadus. Jā. Bet Pāvila vēstulē ir runa par mieru uz neierobežot laiku. Jā. Tad, kad mīl Dievu, Jēzu Kristu, tad miers iestājās. Neatkarīgi no ārējiem Vizu apstākļiem. Mūžiem. Kā šoreiz paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anģela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.